Зіма пачалася халадамі і вятрамі. Стагнаў і трашчаў недалёкі лес, шалёна завывала ў комене і ў тэлеграфных дратах, Вецер валіў з ног, засыпала вочы снежнай крупой. З будкі птаха ўсе гэтыя дні ніхто не выходзіў. Ніхто не прайшоў паўз яе з местачкоўцаў, Было цяжка ўявіць нават, што лютая завіруха застане кого-небудзь у дарозе. І ўжо зусім нельга было ўявіць, што там на фронте нехта ў гэты час ляжыць у засыпаных снегам акопах. Вечарам, калі на камінку дагараў яловы корча, няроўныя водбліскі агню скакалі па даўно нябеляных сценах, У дзверы будкі пачуўся настойлівы грук. Стукае нехта, сказаў Меця. Ён сядзеў пры самым агні і чытаў, бацька плёў лапці. Можа ветер, прамовіў бацька, каго такую ноч панясе. Але стук паўтарыўся цяпер ужо ў раму заснежана акна, у будку да цяпла прасіўся чалавек. Бацька выйшаў у сенцы, зняў зашчапку. На парозе появілася белая обледзянелая здань. У міці пацелі пабеглі мурашкі, на печы заплакала ў голас меншая сестра. Боже ж мой, хто ж гэта такі завохкала маці, не падыходце да мяне натужна засіпела чалавечым голасам здань. Можа, я вам тыфу ці халеры прынёс. Я Іван гусоўскі шафёр, калі не забылі, Уцёк з палону, Тапі печ, загадаў птах гаспадыні грэй ваду. Калі той, хто назваўся шафёрам скінуў сябе абледзянелыя транты, перад позіркам паўстаў страшэнна сходнелы, змізарнелы чалавек. Ён увесь быў чорны худы, скурады косці. Нельга поверыць, што гэты шкілет сваімі нагамі ішоў праз мароз і ветер. Добра, што Іван Лобік не трапіў у палон, мільганула ў меці думка. Транты выкінулі, Івана збольшага памылі апранулі ў бацькава рыззё, і ён сеў на саломеля качарэжніку, яму далі есці. Глядзець на тое, як ён есть балюча. Іван увесь згінаецца, дрыжыць, у горле ў яго нешта булька і рвецца. Табе нельга многа есці, сказаў бацька, я дабраў міску з бульбай. Кладзіся спаць, Заўтра пабачым. Івана, нягледзячы на тое, што ён мог несці ў сабе тыф або другую хваробу, накрылі паўзверх коўдры кажухом, тым самым, як і бацька пранаў холад. Іван паваліўся на салому і, як забіты, адразу заснуў. У птахавай будцы ў тую ночь, не заснулі. Лютаваў і біўся аб каменную сцяну вецер, стагнаў лес, а тут у цяпле, забыўшыся непрытомным сном, пакутаваў чалавек. Ён крычаў, подхопліваўся, скрыгатаў зубами, На хвіліну сціхаў, свішты чучы прастуджанымі грудьмі нібы кавальскі мехам. Потым усё пачыналася спачатку. Это трызненне цягнулася б праз усю ноч. Міця думаў, што шафёр захварэў назаўтра. Іван, аднак прачнуўся здаровым твар яго зарос густой шчасцінай сам ён як засохшае дрэва вялікія чорныя вочы схаваліся под самы лоб але цяпер шафёр быў больш падобны да чалавека чым учора ён умеў нават смяяться з таго свету вярнуўся тётка сказаў ён, звяртаючыся да маці, зусім непадобным на ранейшы голасам. Чарцей бачыў а Бога не -е -е. няма на свеце Бога. Інакш ён бы такога не дазволіў, А калі ёсць, Ды толькі схаваўся, то я яму вырву бараду. Маці адмахвалася ад іванавых слова, сам ён натужна свішчучы грудьмі спрабаваў усміхацца. Брытвай Іван абскупства з твару з цяжкасцю шчаціну, Нацёр несалёным здорам абмарожаныя рукі ногі, потым, снедаў, стараючыся есці спакойна. Пад раніцу завіруха сунялася, але бацька не пайшоў на сядзібу. Зрабіў ён гэта дзеля Івана. Іван пачаў расказваць: « Калі забіваюць скаціну, то стараюцца рабіць гэта так, каб яна не здагадвалася блізкай смерці. Свінчо перад тым, як закалоць, пакормяць, пачэшуць пад чэравам, і яно пакорнае ласцы даверліва ляжа. З імі палоннымі так не рабілі. Іх 30 ці 40 тысяч. Загналі на звычайнае асенняе поле, агароджанае калючым дротам. Раненых і хворых дабілі па дарозе, і ніхто не лічыў іх, не запісваў прозвішчаў. Першыя два дні не далі ні яды, ні вады, і палонныя ляжалі на голлай зямлі але спачатку памерла мало тысяча ці две чалавек самыя слабыя потым пачалі карміць привезлі грэчки у снапах відаць паблізу засталася неабмалочаная і дзялілі па снапу на 10 чалавек некаторыя спрабавалі жаваць салому в Памерла яшчэ некалькі тысяч. Іх вывозілі як дровы голых, накладваючы на доўгія фуры штабелямі. Праз тыдзень яду раздавалі з котла гарачую раз у суткі. Што варылі? Цяжка было разабраць бульбу, бручку, буракі, всё нячышчанае з зямлёй, і грэчку варылі ячмені авёс. Коням гэта яшчэ можна і нішто коні п'елі, а людзі. Але елі і людзі нават спрачаліся, падладжваючыся, каб урваць другі чарпак. Нямцы любілі, калі палонныя спрачаюцца, яны тады стралялі ў кучу, не разбіраючы ні правага ні вінаватага. Прывязуць дохлага коня, скінуць на полі, На яго наляціць цэлы натоўп, яны страляюць. Эканоміі. Адна куля прашывала дваіх. Яшчэ там на полі, тысяча ці болей палонных згаварыліся. Кінуліся на дрот, пярэднія ўпалі на калючкі, па іх целе палезлі астатнія. Кулямётамі секлі з вышак, сабакамі травілі, Але можа, хто і ўцёк. У тую ж ноч палонных паднялі са снегу, построілі ў шарэнгі і кожнага пятага вывалаклі ў бок, расстралялі. Іванавага правага суседа расстралялі. Іван аказаўся чацвёртым. Праз месяц палонных засталося толькі тры тысячы. Нельга было поверыць, што яны жывыя. Ноччу іх заносіла снегам і здавалася, што на полі проста намяло невысокія гурбачкі. Але кожнай раніцы большасць гурбачкаў пачынала варушыцца. Людзі яшчэ жылі. Хутка ў гэты лагер ён быў перасыльным. Падагналі свежых палонных, а тых, што вытрывалі, пагналі далей на захад. Па дарозе Іван уцёк. Меця слухаў Івана, не зварухнуўшыся. Нешта гарачае, балючае расло ў грудях. Бацька курыў, маці плакала, выціраючы слёзы фартухом. Такой войны яшчэ не было, сказаў бацька б'юць ляжачага і раненага і хворага. Просто народ вынішчыць хочуць. Праўду пра іх пісалі. Фашысты. У Бога не верылі, а ў святым пісанні сказана: Пойдзе народ на народ і пацякуць рэкі крыві, прамовіла маць. Усё на тое выйшло, як на далоні. Кіньцётка пра Бога. Іван сядзеў на ўслончыку, прыхінуўшыся спіной да печ. Бачыў я, што робяць тыя набожныя. Адной рукой хрысціцца другой чалавека штыком коле і сказано было устане брат на брата сын нас айца процягвала маці згубілі людзі веру таму такое пайшло а звярэў народ сказаў бацька а звярэў пацвердзіў иван ціва что звяреешь калі цябе б'юць і плакать не даюць і ніхто табе не паспагадае, то што рабіць? Біць, рэзаць, як і яны. Знайшліся такія з палонных нашых, што паступілі ў нямецкія ахоўнікі, далі ім вінтоўкі бярозавыя палки, страляюць яны ў сваіх нягор за немцаў. труп трупашчаць палкамі галовы а потым праштрафіўся за нешта адзін піхнули яго назад да нас за дрот дык у першую ж ноч его разорвали на кавалки меча маўчыць новая і нязведанае пачуццё напаўняе грудь. Ён ужо думаў раней аб тым, як гэта можна, гледзячы ў твар чалавека яму ў вочы у яго страляць. Про вайна гэта другое там людзі рэдка бачаць тых, каго забіваюць, у каго страляюць, А калі і бачаць, то імі валодае ў такіх выпадках інстынкт інстынкт самаховы не заб'еш ворага, то заб'е цябе ён. Але страляць у бяззбройнага, безабароннага гэтага меця не разумее. Ён многа чытаў аб грамадзянскай вайне, ведаў пра зверствы белых над палоннымі чырвонаармейцамі, то была вайна, класавая. Тыя, што здзекаваліся, забівалі, Был афіцерамі, панамі, багацеямі, х нянавість неяк можна было зразумець. Канчалася іх панаванне, яны лютавалі, а немцы. На іх жа ніхто не нападаў, з імі гандлявалі вазілі ім хлеб і масло. Яны самі прыйшлі, нязваныя і няпрошаныя. І хто ў нямецкай арміі? Не адны ж лавачнікі і каўбаснікі. Ёсць жа і рабочыя і сяляне. Няўжо немцы гэтак ненавідзяць нас, пытаў міця. За што так здзекуюцца? ненавидяць перапытаў иван не ведаю но выгляд яны спакойныя застрэліць чалавека і хоць бы што курыць цыгарету смяецца але я іх ненавіджу усе яны ж волачы і вісельнікі Адно з гітлером банда Коп трапіўся цяпер, каторы ў руки рэзаў бы жывога не меў бы літасці ні на кроплю. Грэх так гаварыць Іван, прамовіла міцевым, не дай Бог, Ды што ты Іван думаеш цяпер рабіць, спытаў бацька. Трэба косці спачатку паправіць пойду ў вёску ёсць нейкая цётка хату ёй памагаў ставіць можа пусціць на печ а не дык свет не без добрых людзей як-небудзь перазімую а там бог бацька кожны куст дасць на шлях круціць баранку да немцаў не пайду не -е -е -е -е -е -е -е -е табе што адзін душою. Нямецкага хлеба я пакаштаваў ужо дядзька. Горкі хлеб і вам не раю есть. Я ведаю сам. Але што зробіш? Вось забралі цябе ў палон душылі голадам і маўчаў. Уцёк і ўсё тваё ўцякло з табой. А я куды уцяку? Дзе іх падзену? Бацька паказаў на прыціхлых дзяцей, якія ўважліва слухалі гаворку дарослых паставіў там нейкія сцены і табе дзякуй памагаў да лета можа агледжу выберуся адсюль Пра што ж мне болей думаць абы як цішэй пражыць так час ліхі настаў дядзька Іван пайшоў праз дзень, пераспаўшы ў парозе на саломе дзве ночы. Яго ўгаворвалі пажыць яшчэ адпачыць, але ён настояў на сваім. Ён сароміўся свайго выгляду, сароміўся шмат есці, хоць і вельмі хацеў. Бацька даў яму сваю бялізну, ватоўку, маці на дарогу печанай бульбы кавалак сала. Меця праводзіў Івана да лесу і доўга вагаўся. Даць яму газету ці не. Ён узяў адну з-пад страхі са свайго патаемнага сховішча, але гаворкі пра фронт пра баі, якія вяліся пад Масквой і пра якія пісала газета ў будцы не было. Няёмка было з іваном, з чарнелым, схудзелым зачынаць такую гаворку і ўсё ж міця наважыўся прапанаваць газету. Хацелася чым-небудзь усцешыць, падбадзёрыць змучанага голадам і холадам шафёра. Вось газета, сказаў міця. Нашы з самалёта скінулі з самалёта, устрапянуўся Іван. Я брат з кастрычніка, як трапіў пад арлом у палон, Ніякіх <laughs> газет не чытаў давай паглядзім. Можаце сабе ўзяць, у мяне яшчэ ёсць, тут ёсць і пра баі пад Масквой. Іван акінуў хлопца хуткім небеспалоханым позіркам і моўчкі засунуў газету за пазуху, потым павольна пакрочыў, астаўляючы ў снезе разлезлымі перавязанымі дротам ботамі і няўклюдныя сляды.